Die Heere sê, jy moet hard skree, so hard soos wanneer iemand een ramsoering blaas. Jy moet vir my volk, die nageslag van Jacob, sê hulle is opstandig, hulle doen sonde. Hulle vraag elke dag wat ik wil hulle moet doen, hulle wil graag weet wat ik vir hulle wil leer. Hulle doen dit soos mense wat reg wil doen en gehoorzaam wil wees aan hulle God. Hulle vraag ek moet reg oordeel oor hulle, hulle wil graag hee ek moet by hulle wees. Maar nou wil hulle weet, hoekom ek nie sien wanneer hulle vaas nie. Hulle sê hulle verneder hulle voor my, maar ek sien dit nie. Sê vir hulle, julle vaas, maar julle denk net aan julle self op daardie dag, en julle laat werk die mense wat vir julle werk, nog harder. Julle vaas, maar julle beskuldig julle werkers en julle baklui met hulle. Hulle doen niks verkeerd nie, maar julle slaan hulle met die vuis. Wanneer julle vaas en julle doen hierdie dinge, dan zal niemand in die hemel luister wat jelle bid nie. Jelle denk ek wil jy jylle moet jylle verneder wanneer jylle vas. Jelle denk ek wil jy elkeen met sy kop laat hang soos een bisie en elkeen moet rouwkleren dra en op je asloop sit. Jelle sê dit is hoe een mens moet vas, jelle sê dit is waarvan die Heere sal hou. Maar as jelle wil vas soos ek wil hee, dan moet jelle die mensen vrijmaken wat gevangen is en slawe is maar wat niks verkeerd gedoen het niet. Jylle moet die touwe breek wat hulle vasthou en jylle moet die jyke afhaal van hulle nekke. Jylle moet vir honger mense van jylle kos gee en jylle moet mense wat hulle self nie kan help nie en wat nie huise het nie, inbring in jylle huise. Jylle moet kleren gee vir mense wat nie kleren het nie, en jylle moet nie maak of jylle nie sien dat dit jylle eie mense is nie. Dan zal dit ook lig word in jylle levens, so lig soos wanneer die zon opkomt, en dit zal gauw beter gaan met jylle. Almal sal sien jylle doen reg, en die Heere self sal jylle beskerm. Wanneer jylle dit doen en dan roep, dan zal die Heere antwoord. Wanneer jylle vrouw hy moet help, dan zal hij sê, hier is ek. As jylle ophou om mensen te laat zwaar kry en om ander mensen te beskuldig en oor hulle te leeg, en as jylle jammer is voor een mens wat honger is en zwaar kry, en jylle geef vir om genoeg koos om te eet, dan zal jylle lig hee in die donker. Jelle nacht zal soos die helder dag wees. Die Heere sal jelle altijd leie en hij zal vir jelle genoeg gee, ook op plekken waar daar nie plante groei nie. Hy sal jelle sterk maak. Jelle sal wees soos tuine waar daar baie water is, soos fonteine wat altijd water het. Jelle sal die hoop klippe vat wat baie lang hier lee, en jelle sal weer vir jelle huise bou, en mire vir die stad. Almal sal sê jylle is die mensen wat stukkende mure weerbou en wat paie recht maak zodat jylle in die land kan woon. Jylle moet niks verkeerd doen op die Sabbatdag nie, jylle moet nie op my gewijde dag doen wat jylle wil nie. Die Sabbatdag moet voor jylle een feestdag wees, jylle moet die gewijde dag van die Heere respecteer. Jylle moet die dag respecteer en niet doen wat jylle op ander daal doen nie, jylle moet nie doen en praat wat jylle wil nie. Dan zal dit voor jylle een feest wees om die Heere te dienen. Hij zal jullie weer die hoogste plekken laten wij. Hij zal jullie laat eet van die koring in die vruchten van die land van jullie voorvader Jacob. Ja, het het die Heere gezegd.